Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje jeli, gost na ovom predavanju i što ćemo imati priliku da ove trenutke koji su pred nama, odnosno jedan dio našega vremena i našega života provedemo u hajru, odnosno da jedni druge podsjetimo na dobro, hajr, i da uputimo jedni drugi na, na ono što je hajr. Kao što je najavljeno, ako Bog da ja ću večeras govoriti na temu na fila namaza lavog poslanika, alaihi salatu wasalam. Tema nije politički, jeli, obojena, i, iako, jeli, kada govorimo o islamu kada govorimo o životu, e, znači kada govorimo o društvenim pitanjima, sve to gledamo kroz prizmu islama. Kažem, tema nije politički obojena, niti je to neko društveno pitanje, ali je krupne stvari u islamskom posebnom svijetu. O tome ću nešto na kraju kazati u par rečenica. Zašto na fila namaza lavo poslanika, na salatu Na početku prvo ću nešto kazati o značaju samog namaza. O značaju samog namaza i o njegovom mjestu u islamu. Nama je svima poznato, jeli, ili trebalo bi da nam je poznato, da je namaz nakon šehadeta najvažnija islamska dužnost. Znači mi kao muslimani od nas se traže određene dužnosti konkretne. Na prvom redu trebamo jeli, izgovarati šehadet svjedočiti ga svojim srcem i izgovarati jezikom. I time postajemo, jeli, muslimani ili time ulazimo u islam. Odmah nakon šehadeta, najvažnija islamska dužnost je namaz. O važnosti namaza govore mnogi, jeli, kuranski ajeti, i govore i mnogi hadisi poslanika, ali i Sama ta činjenica, jeli, da o tome Kur'an dosta govori i vrlo često, jeli, preko 80 puta se spominje namaz u Kur'anu, jasno nam govori o njegove važnosti. O važnosti namaza govori nam i činjenica da je propisan iznad sedam nebesa u noći Isra i Mirađa, kada je poslaniku, alaihissalatu naređeno jeli, pet dnevnih namaza na kraju i kada je to prenio svome, jeli, svome umetu. Ja ću navesti jedan kuranski ajet koji govori o važnosti namaza. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, jer govoreći o stanovnicima vatre, odnosno govoreći šta će oni govoriti i, i kazivati i šta će im biti opravdanja, kaže Šta vas je u vatru dovelo? Allah će pitati stanovnike vatre šta vas je u vatru dovelo, u džehennem. A oni će reći nismo bili od onih koji su namaz obavljali, nismo bili od onih koji su hranili gladni i tako dalje. Ali nas interesuje ovaj prvi dio ajeta gdje će stanovnici vatre kazati lem nekum minel musallin. Nismo bili od onih koji su namaz Ovaj kuranski ajet jasno govori da će jedan od glavnih razloga uzroka nakon vjerstva jeli, uzroka ulaska u vatru biti neklanjanje, to jeste ostavljanje namaza. O namazu zbog njegove važnosti trebamo što češće govoriti. Jer bez obzira koliko smo Allahu odani, Uvijek imamo propusta u našim namazima, bilo da ih ne obavljamo jeli, kako treba, bilo da, da žurimo sa namazom, da su nam namazi lišeni svake duhovnosti i skrušenosti jeli, i pokornosti, ili zbog toga što smo dobar dio svoga života recimo e, bili nemarni prema namazu i bili nemarni prema toj, prema toj islamskoj dužnosti. Prenos Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Boži poslanik Ali salatu wasalam rekao prvo za što će čovjek polagati račun na sudnjem danu je njegov namaz. I ovaj nam hadis dovoljno govori o važnosti namaza. Ja sada govorim ovaj, o važnosti namaza općenito, a kasnije ćemo jeli, o našoj temi. Ovo je kao uvod. Znači, prvo zašto će čovjek polagati račun na sudnjem danu kada pred Allaha dođemo, jeste namaz. Pa ako bude nađeno da je potpun, to jest ako bude utvrđeno da je potpun njegov namaz u smislu da ga je obavljao redovno bez nedostataka i propusta i da ga je obavljao skrušeno, upisat će se kao potpun, bit će upisan kao potpun. Ako od njega nešto bude falilo od, od tog namaza, Allah će kazati Kazat će melikima, jel, vidite da li mu možete naći dobrovoljnih namaza, na fila namaza, i od njegovih dobrovoljnih namaza upotpunit će se ono što mu bude falilo od farzova i tako će se sva druga djela mjeriti. Tako će se mjeriti i zekat, i post, i sva druga farz, ovaj, farz djela, odnosno obavezna djela u islamu. Ovdje kada govorimo o namazu, prije svega mislimo na farz namaze. Ono za što ćemo biti pitani i što je stroga islamska dužnost jesu farz namazi, a znamo svi jeli, da, su to, da su to dva rekiata sabahskih farza, četiri podne, četiri kindije, tri akšama i četiri, četiri jacije. Za te namaze ćemo odgovarati pred Allahom, jer ostali, svi ostali namazi, ako gledamo na dnevne namaze, to su dobrovoljni namazi ili na fila namazi. S tim da neki islamski učenjaci smatraju da vitr namaz ima poseban status po hanefijskim dijelima i učenjacima, on je vađib obaveza namaza, ali nije farz, nije na strogo, stroga dužnost kao kao ostali farz namaz. Ovaj hadis nam, poštovana braćo i sestre, govori jasno, govori o važnosti namaza i govori nam o važnosti dobrovoljnih namaza, ne samo o farz namaza. Jer činjenica je da mi kao ljudi onako nemadni naučkim nego i vjerskim obavezama, jeli? Vrlo često imamo propusta i nedostataka u namazu. I za očekivati je, jeli, da niko od nas kada bi samo sveo svoj namaz na farzove, neće ih upotpuniti i neće pred Allaha doći jeli, sa tim, sa upotpunjenim farz namazom. Stoga je tekako bitno govoriti i tekako bitno jeli, naglašavati važnost i značaj na file namaza. I to je prvi razlog zbog čega su propisane na file, dobrovoljni namaz. Prvi razlog je da njima nadopunimo naše nedostatke i propuste koje smo imali jeli, u farz namazima. Kao što stoji ovome hadisi kuciju. To je na prvom redu. Na drugom redu drugi razlog zbog čega su propisani na fila namazi jeste da se duhovno jeli, uzdignemo i da se duhovno Allahu Đelešanuhu približi. A to je cilj svakog iskrenog vjernika. Čovjek je biće između, jeli, Allahu stvorenje koje između životinja, između životinje i između meleka. Meleki su čisto duhovna bića, a životinje su čisto materijalna bića koja nemaju duhovnosti. Čovjek je između. Stoga u svome životu, kroz ibadete, ne samo kroz namaze, nego kroz, kroz sve druge ibadete, iako mi večeras govorimo samo o namazu i na fila namazima, čovjek treba da se duhovno Allahu približa. Jer na kraju krajeva to je jedan od ciljeva našega života. Cilj nam je da svoju dušu očistimo od grijeha, da je uzdignemo, jeli, visoko iznad tih životinskih poriva niskosti i da je e, duhovno Allahu približen. Zato uzvišen Allah Đelešanu kaže kad eflaha men zakaha kad men desaha uspio je, odnosno bit će spašen onaj ko svoju dušu očisti. A propao je onaj koji je na stramputici ostavio, koji je uprljan, koji je uprljan i zaprljan ostavio. Stoga, prvobitno, je cilj svih nafila, ne samo na fila namaza, jeste da svoju dušu čistimo, da svoju dušu duhovno uzdižimo. Jer ako bi samo sveli svoj, svoj namaz na farzove, e, naša duhovnost bi bila jeli, na niskom stupu. Na niskom stupu. A posebno je značajno govoriti o duhovnosti u ovim vremenima u ovim modernim, ili poznim vremenima, kada su mnoga društva i naravno pojedinci u tim društvima lišeni svake duhovnosti i stoga su lišeni moralnosti. Jer ne možemo zamisliti moral bez duhovnosti. Ne možemo zamisliti moral bez duhovnosti. Zato je poslanik Ali Selat jednom od svojih jednom od svojih shaba rekao pomozi mi u odgoju svoje duše mnoštvom seđdi, mnoštvom mislio na file, mnoštvom na fila namaza. Jer mi kroz <clears throat> svoj namaz, koji je u stvari direktni naš kontakt sa Allahom i najbolji ibadet, mi tako svoju dušu odgajamo. Zato su, jer među prvim generacijama muslimana, zbog mnoštva ibadeta, prije svega namaza ili posta, učenja Kur'ana, to su bile jeli, najbolje generacije u duhovnom smislu, a iz tog jeli, duhovnog proizilazi sve ono ostalo. Kažem, ne možemo, ne možemo zamisliti e, moral bez duhovnosti, a bez morala nema čestitosti, nema jeli, ovaj, poštenja i svih drugih vrlina koje su neophodne jeli, za, jedno, za, ovaj, za jedno blagostanje, i jedan red u društvu u kojem živimo. Stoga ja ću večeras nešto kazati jeli, i o samim fila namazima. fila namazi su svi oni namazi koje je poslanik, koje je poslanik alaihi salatu wasalam klanjao i preporučio da se klanjaju, a ne spadaju u farz Znači nisu farz namazi. Mi smo rekli koji su farz namaze, imamo i druge farz namaze koji su e, nekada kolektivna dužnost, farz kifaje kao što je dženaza, kao što je jeli, ovaj, e, džuma je svakako sedmični namaz, ali što se tiče drugih na fila namaza postoji više kategorija i više vrsta na fila namaza. Na prvom redu ja ću nešto kazati, kazati o vrijednosti, vrijednosti na fila namaza, da nam to bude je li podstrik da razmislimo o svome odnosu prema tim na filama, iako kažem, nisu to obavezni namazi, ali su nama i kako potrebni, jer bez njih ne možemo ostvariti, odnosno ispuniti cilj koji nam je Allah Đelešanu postavio. Na prvom redu na fila namazi nadopunjavaju naše obavezne farz namaze i propuste koji su se desili tom prilikom. Koji su se desili prilikom obavljanja farz namaza. Mi znamo, kažem, da su, da vrlo često u životu ovaj, nismo uvijek dobro skoncentrisani, niti smo dobro raspoloženi, pa nam se desi da svoje farzove obavljamo eh, onako više formalno, bez neke duhovnosti, bez krušenosti. I te nedostatke treba da nadopune jel na fila namaz. I to je prva korist od na fila namaza, prva vrijednost. Druga vrijednost je da na fila namazima podižemo svoje stupnjeve ili deređe kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to nam je svakako cilj. I na fila namazima brišemo svoje grijehe. Prenosi Teuban poslaniku alaihi salatu wasalam oslobođeni rob da mu je vjerovjesnik sallallahu ve sellem rekao, to je ovaj hadis koji sam malo prije spomenuo, nastoji da mnogo seždu činiš Allahu, jer nećeš Allahu učiniti ni jednu seždu, a da te Allah njome ne uzdigne za jedan stepen i ne obriše ti jedan grijeh. Svaka sežda u našem životu je važna. Ona može biti presudna na onome svijetu. Sežda koju Allah učini može biti presudna da budemo spašeni i da prevagnu naša dobra djela kada se djela budu vaga na Zato je bitno, kažu islamski učenjaci, kada klanjamo na filu namaz, recimo sunete neke u džamiji, pa počne i kamet, vrijeme farza, u tom slučaju trebamo prekinuti na filu. Jer dok se uči i kamet, nema više na fili. Kažu da trebamo završiti taj, ako smo klanjali jedan rekat, trebamo ga završiti. Kako? Tako što ćemo predati selam. Pa makar stojeći. Predati selam i pisat će nam se ta jedna rekat kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I te seđde koje smo učinili u Znači na polju dobrih dijela ništa ne treba omalovažavati, a seđda je e, jedan najveći vid pokornosti Allaha. Kada najčasnije mjesto jeli, na svome tijelu spuštamo na, na tle odnosno spuštamo na zemlju i padamo Allahu iz pokornosti, priznavajući mu da smo zaista njegovi robovi. I to je najvrednije dio. Mnoštvo na fila, namaza je jedan od najčešćih uzroka ulaska u džennet, u društvu sa poslanikom, Alehi Salatos. Ja sam napomenuo da su prve generacije muslimana bile poznate po tom ibadetu bile su poznate po mnoštvu ibadeta, posebno mazu i učenju Kur'ana. I oni su, te prve generacije su nama najbolji uzor. Iako su u tim vremenima oni sigurno imali manju potrebu za jeli, dodatnim ibadetima od nas. Mi živimo zaista u poznim vremenima gdje kažem gdje je kriza i morala i duhovnosti i svake druge vrijednosti. Zato je nama, imamo veću potrebu za, ovaj, za, za ibadetom. Da ono što potrošimo od te duhovne energije, da to nadoknadimo kroz na filo. Prenosi Re, Rebija ibn Kabel i radijallahu anhu da je rekao kaže, načivao sam sa i poslanikom alaihi salatu wasalam, pa sam donosio vodu za abdest i druge potrebe. Jednom je rekao, traži, poslanik mu je rekao traži. Kaže, rekao sam mu, tražim da budem s tobom u džanetu. Pogledajmo ambicija kakve su, kakve su imali ashabi prve generacije muslimana. Nisu tražili ništa od ovo i blagodati, iako su mogli. Mogli su, kao što su oni beduini tražili poslanika, jel, kada su tek ulazili svojim riječima u islama srca im nisu bila još čvrsta Tražio su od Muhammeda ali salatu daj mi stado, jeli, daj mi imetka od toga koji posjeduješ. A ovaj ashab koji je bio jeli, odgojen u školi poslanstva kaže tražim da budem s tobom u ništa Nikakve doline, jeli, ovaca, ni zlata, ni dinara, ni dirhema. Kaže mu poslanik, ali je pogledaj pogledajmo poslanikove mudrosti, kaže, ili tražiš nešto drugo, on ga jeli, ispituje, provjerava ga, da li možda tražiš nešto drugo, da nije šta od dunjaluka, pa kaže to je ono što tražim, rekao sam, to je ono što tražim, ništa On mi je potom rekao, pomozi mi u odgoju tvoje duše mnoštvom seđdi, odnosno na fila namaze. Kažu islamski učenjaci da su, da su ovdje pod seđdama misli na fila namaze. Pomozi mi u odgoju svoje duše mnoštvom seđdi. Poslanik Ali Tvrsa Veselam je bio jeli, učitelj ashabima i njihov odgajatelj i najbolji uzor i on ih je odgajao i ovoga je ashaba posavjetovao da mu pomogne mnoštvom seždi. Tako i mi u našem odgoju. Mi odgajamo sebe, jel tako, uglavnom pojedinačno, kroz znanje, kroz, kroz ibadete, zato trebamo imati na umu da su seđde, da su namazi, posebno ili na fila namazi, da su i tekako e, važni na putu odgoja naše duše. Dobrovoljni namaz je nakon borbe na Allahovom putu i nakon stjecanja znanja najvrijednije djelo koje čovjek može učiniti. Kako kažu islamski učenjaci, jeli? Na prvom redu po vrijednosti i po odricanju jeste borba na lavom putu, gdje čovjek zalaže i svoj život i metak, nakon toga ide stjecanje znanja, misli se na znanje vjeri prije svega, pa i sva druga znanja koja su od koristi za muslimana pojedinačno i za, za društvo u kojem živi. Kaže, prenosi Teuban, jeli, radijallahu anhu, da je Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, budite ustrajni u djelima, ali sva djela nećete obuhvatiti. Znajte da je najbolje djelo koje činite vaš namaz. Najbolje djelo koje činite je vaš namaz. A samo pravi vjernik redovno uzima abdest. Ovaj hadis nam govori da čovjek bez obzira koliko bude nastojao da obuhvati sva djela pokornosti i namazi, post i sadaku i hađ, učenje Korana i sva druga djela, neće moći sve obuhvatiti. A najbolje dijelo od, svih, tih dijela od svih tih djela je namaz. I kaže, a samo pravi vjernik redovno uzima abdest. Ovo ukazuje da je li onaj ko redovno uzima abdest, naravno redovno i klanja. A pravi vjernici redovno klanjaju i redovno obavljaju namaz. Dobrovoljni namazi koji se obavljaju kući donose bereket ili Lavo blagoslov. Prenosi se od Džabira radijallahu da je Allahov poslanik alejhi salatu rekao kada neko od vas završi sa farz namazom u svojoj džami ili svome mesđidu, neka i za svoju kuću ostavi udio od svoga namaza. Jer će Allah dati dobro u njegovoj kući od namaza koji obavlja. Poznato je da je na fila namaze u koje spadaju svi suneti koji se klanjaju redovno svakodnevno uz farz namaze, najbolje obavljati u kući, najvrijedniji. Što ne znači da se ovaj, ne, ne mogu obavljati u džami. Kod nas je običaj uvijek ovdje glavnom tradicija na ovim prostorima da se obavljaju, da se sunneti obavljaju ovaj, u džami. Mada imamo i druge na file na fila namaze koji se mogu i trebaju obavljati u kući, kao što je noćni namaz, kao što je duha namaz druge namaze koje ću kasnije spomenuti. Ali na fila namaze je najvrijedniji i najbolje obavljati u kući. Zbog čega? Zbog ovoga što je spomenuto u hadisu, da taj bereket Allahu blagoslov iz džamije prenesemo malo i na naše kuće, da ne budu kuće mrtve, duhovno, jeli mrtve, tako što ćemo klanjati te na file, odnosno i, i sunete koje ne klanjamo u džami i tako dalje. Isto tako prenosi Zaid ibn Sabit radijallahu anhu da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao o ljudi, klanjajte u vašim kućama, jer najvrijedniji namaz je onaj koji čovjek obavi u svojoj kući, izuze farz namaza. Znači farz namaze je najbolje i najvrijednije obaviti u džami i u džamatu. Ali sve druge namaze koji spadaju jelu na file, dobrovne namaze, najvrijednije je obaviti kod kuće, zbog ovog razloga koji smo spomenuli. Isto tako, jeli, htio bih samo napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a tiče se naravno oni klanjača koji, koji redovno obavljaju namaz, a to je da poznavajući ovaj sunet, poslanikov, poznavajući da je vrijednije na filu, odnosno sunete, klanjati kod kuće, mnogi ostavljaju sunete i ne klanjaju ih u džamiji s namjerom da ih klanjaju kod kuće. Međutim, tu se šeitan poigra, poigra se s ljudima, pa zbog zaborava ili zbog zauzetosti nakon izlaska iz džamije, vrlo često ostavimo te sunete i ne klanjamo ih. Što je jedna šeitanova vlaka, trebamo se toga čuvati. Kažemo, sunetu je bolje klanjati, klanjati kod kuće, ja ću klanjati kod kuće, međutim, ili zaboravimo, ili jednostavno ne odemo kući odmah, produžimo na neko drugo mjesto, budemo zauzeti i ostavljamo sunete. A te sunete, posebno one potvrđene koje je poslanik Alih Salat Veselam redovno obavljao, ne treba ostavljati. Ne treba, ne treba ostavljati. Jer poslanik Ali Salatu Veselam neke sunete, odnosno neke i na fila namaze, nije ostavljao čak ni na putovanju. Kao što su jeli, ovaj sabahski sunneti i kao što je vitr namaz, ako uzmemo jel, mišljenje stav da je vitr potvrđeni sumeta ne važi. Zato prije svega ili posjećam sebe pa i vas da obratimo pažnju na ovaj bitan moment ovaj, da baš oni ljudi, ove nove generacije muslimana, ja tako nazivam, uglavnom mlađoj generaciji i omladina, da zapostavljaju sunete. Što je naravno pogrešno. Pogrešno je propuštamo veliki hajr, lišili smo, odnosno uskraćen nam je veliki hajr i propuštamo velike vrijednosti koje donose ti suneti, jel, odnosno ti dobrovoljni namazi. Kaže imam i vi, u ovom hadisu kaže postiče se da se namaz klanja u kući iz razloga što je tako nama skriveniji od pogleda ljudi. Sami smo u kući, sami klanjamo i to je bliže iskrenosti. Dalje, kaže od toga da se obavlja namaz radi ljudi i više je zaštićen od uzroka propadanja. Također namaz u kući nam donosi bereket, Allahov blagoslov, radi namaza nam se na kuću spušta rahmet, Allahova milost i dolaze meleke, a bježi iz kući. To sve razlozi zbog kojih trebamo na file obavljati a, razlozi su svakako veliki i ovaj. Sljedeći razlog, stvar sljedeća vrijednost jeste dobrovoljnim namazima postižemo Allahu ljubav. Ovo je posebna vrijednost. Posebna vrijednost ove prethodne, jeli, vidjeli smo ovaj, da su značajne i bitne, međutim ovo je posebno bitna vrijednost na file namaza. Zato prenosi Ebu Hureyre radijallahu anju, da je Allahu poslanik alaihi salatu rekao Uzvišeni Allah kaže ovo je hadis koji, koji znači Allahove riječi odnosno Allahov govor koji poslanik alaihi salatu prenosi jeli u značenju ili po značenju a ne doslovno kaže uzvišeni Allah ko je neprijatelj mome čestitom robu mome evliji štićeniku ja mu rat objavljujem meni najdrže djelo koji mi se moj rok približava su farzovi, ono što mu je naređeno. Allah su najdrži farzovi. I na prvom redu trebamo obavljati farzove. Nema smisla govoriti o na filama, govoriti o dobrovoljnim djelima ako mi ne obavljamo ovaj, farzove i ne posvećujemo njima dovoljnu pažnju. Kaže, moj rob mi se stalno približava na filama. Sada dolazimo do naše teme, Moj rob mi se stalno približava na filama sve dok ga ne zamolim. A kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojim hvata i njegova noga kojim hodi. Ako od mene nešto zatraži, daću mu, a ako utočište zatraži, zaštitit ću ga. Kaže uzvišen Allah dalje, i u jednom svome dijelu ne oklijevam, kao što oklijevam pri uzimanju duše mome robu vjerniku. On ne voli smrt, a ja ne volim da mu činim ono što on ne voli. Ovaj hadis prije svega je govori o nekoliko važnih stvari, a to je prva je da su farzovi na prvom redu. To je naša prva li dužnost i prva li obaveza kojoj trebamo posvetiti najviše pažnje. Drugo da kroz zna file ne samo kroz namaz. Na file imamo i na fila post, imamo na fila jel, Sadak, imamo na fila zekat, to je sadaka, dobrovna sadaka. I sva druga dobrovna djela, mi se kroz njih ili preko njih Allahu duhovno približavamo sve dok nas Allah ne zamoli. A kada nas Allah zamoli, onda smo njegovi jeli, štićenici, odnosno njegove evlije, u pravom značenju riječi, evlija, jeli, to su oni koji su bogobojazni, iskreni i koji Allaha nikada ne zaboravljaju. I onda Allah jeli, je stalno uz nas. Imamo stalnu podršku Allahu, stalno nas upućuje, stalno nas štiti, i čuva i upućuje na ono što je dobro. Postići Allahu ljubav nije lako. Ovo je posebna vrsta ljubavi. Kako kažu islamski učinjaci, Posebna ili vrsta ljubavi jer Allah Đelešanhu Eh, općenito voli sve svoje robove i voli svoje stvorenja, vjernike voli posebno, a između vjernika posebno voli one koji mu se stalno približavaju duhovno kroz nafile, razne na sve dok ne postignu taj stepen deređu kada ih Allah zavoli. To je deređa ili stepen koja se ne može, koji se ne može postići preko noći. Kažu islamski učenjaci, u ovom hadisu se navodi, kaže, oni koji mi se stalno približavaju kroz na file i na filama, stalno. Znači uporni su u tome. I zato je poslanik Ali Salat Veselam naglašavao u mnogim hadisima da je Allahu najdrže djelo, a i samo poslaniku je najdrže djelo u kojem je čovjek ustrajan, pa makar bilo i malo djelo. Tako je bolje, ako govorimo na filama, a noćni namaz je najbolja na fila, nafila namaz, bolje je da čovjek redovno, da ima običaj i praksu, da redovno klanja noću, pa makar dva rekiata, nego da klanja svaki mjesec jedan put klanja noćni namaz po 10-20 rekata. Lavo je draže i za čovjeka je vrijednije da klanja svaku noć po dva rekata, da je ustrajno to. Ustrajnost u nafila namazima povećava našu zahvalnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako prenosi se da iše radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallame kaže toliko je noću dugo klanjao alaihi salatu wasallam potom je bio poznat i bio i ostao uzor svim uminima, svim iskrenim vjernicima kaže toliko je noću dugo klanjao da su mu noge oticale a ona ga upitala Allahu poslaniće zašto toliko klanjaš noću zašto klanjaš toliko kad su ti oprošteni i raniji grijesi i oni budući, jeli, u stvari svi su ti grijesi oprošteni, unaprijed. A on je odgovorio, zar ne trebam biti zahvalni rob? Zar ne, zar ne trebam biti zahvalni Allahom rob? Naša dužnost, jeli kao, kao i robova, između ostalog je da se Allahu zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas je obasuo, na blagodati imana, na blagodati stvaranja što nas je stvorio, što nas je uputio na pravi put, na svim drugim blagodatima sluha, vida, razuma, porodice i metka, na svakom zalogaju koji unesemo u sebe, na svakom gutlaju vode. A najbolji način zahvale Allahu je da mu seđdu činimo. Da mu se na taj način zahvaljujemo, da mu padamo na seđdu i na taj način iskazujemo svoju zahvalnost kao što je to činio poslanik alaihi salatu wasalam. I na kraju ću se malo osvrnuti jeli, na e, te vrste na fila namaza. Na početku sam to napomenuo i kazao da postoje određene kategorije. Postoje na prvom redu na fila namazi koji se klanjaju svakodnevno uz, sun, uz farzove, to su ovi sunneti, jel, potvrđeni sunneti i nepotvrđeni sunneti. I oni su, kako kažu islamski učenjaci, od posebnog značaja, jer je i poslanik Alihi Salatu Osana većinu tih ili suneta ili nafila obavljao redovno. Redovno obavljao, pa čak neke i na putovanju, kao što sam rekao, za sabarske sunete i za vitr namaz. Imamo druge namaze koji su od posebne važnosti, a koje većina muslimana zapostavlja zbog toga što što im nisu poznati, što ne znaju za te nafila namaze, ili zbog toga što nemaju, jeli, ovaj, ne, obavljaju i zbog toga što nemaju naviku ili nemaju praksu. Na prvom redu to je noćni namaz. Noćni namaz je na prvom redu i to je namaz koji, za koji poslanik alihi salatu kaže da je nakon jeli, farzova najvrijedniji namaz, noćni namaz, odnosno da je od svih fila najvrijedniji noćni namaz. Zašto je noćni namaz najvrijedniji? Najvrijedniji iz razloga što ga obavljamo u vrijeme odmora, vrijeme kada ljudi odmaraju i spavaju, kada su umorni, u vrijeme kada većina svijeta spava. Jer znamo da je noćni namaz najbolje obavljati u zadnjoj trećini noći. I ono dijelo za koje treba posebna žrtva odricanje, to je djelo najvrednije. Lako je klanjati namaz koji svi klanjaju. Da kažem uslovno, jer lako je klanjati taj namaz. Svi klanjaju džumu, pa klanja i mi klanjamo. Svi klanjaju podne i kindiju i akšan, pa i mi klanjamo. Sabah, ili ne klanjaju baš svi, jer mislim na rani Saba ili dolaze u džamiju zato što za taj namaz treba više odricanja. A sad da ne govorimo o noćnom namazu. Noćni namaz klanjaju rijetki. Rijetki Allahovi robovi, muslimani, koji su prije svega svjesni važnosti tog namaza koji se obavlja u vrijeme kada svi spavaju, valja ustati u 3-4 sata i klanjati namaz na fila, znači nije obavezni namaz. I to su, kažem, pojedinci koji su svjesni vrijednosti tog namaza i koji znaju i umiju da vladaju sobom, i znaju i umiju da natjeraju sebe na dobro djelo pokornost. Zato je taj namaz najvredniji. I opet ću kazati, e, kada je u pitanju noćni namaz, trebamo pokušati sebe natjerati, odnosno sebe naviknuti da obavljamo taj namaz, pa makar počeli sa dva rekeata, pa makar počeli u prvom ili dijelu noći. Jer poslanik ih salatu tvrselam hadis koji godine ga prenosi Aisha, jeli, u stvari Aisha kaže za poslanika ih salatu da je klanjao i namazi na početku noći i sredinom noći i na kraju noći. A najčešće bi klanjao u kraju noći i tako je bila njegova praksa sve do kraja njegova života. Što znači pred spavanje, prije spavanja, bez obzira klanjali vitre ovaj, ovaj, ako smo i klanjali nismo u džami možemo prije spavanja klanjati dva, četiri rekiata noćnog namaza, da nam to bude neki trening, neki postrek, da, da naviknemo na taj ibadet, na to djelo i da kasnije naravno pokušamo da, da ga klanjamo ono najodobranije, najvrednije vrijeme. Pored noćnog namaza imamo duha namaz koji je isto značajan. Duha namaz je isto potvrđeni sunet Allahov poslanika alaihi salatu i poslanik ga je preporučio jashabima, a posebno ga je preporučio Ebu Hureyri radijallahu anhu, pa kaže, prenosi se od Ebu Hureyri da je rekao, moj najbolji prijatelj Halili, jel Eusani Halili, sallallahu alaihi ve sellem, oporučio mi je tri stvari, da ih do smrti ne ostavim, to jest dok sam živ da ih ne ostavim. Da postim tri dana od svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha namaza, i da klanjam vitr namaz prije spava. U ovom hadisu se spominju dva rekiata duha namaza i to je namaz koji se klanja, koji je vama poznat, vjerovatno klanja se nakon izlaska sunca otprilike kada sunce malo odskoči od horizonta 15-20 minuta pa do predpodne. Može se klanjati li od dva pa do 8 rekiata li prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka i to je posebno vrijedan namaz a u vrijednosti duha namaza govori mnogi hadis ja ću spomenuti samo neke, jel' kaže, prenosi Aisha radijallahu anha, da je vjerovjesnik sallallahu sallam rekao, svako jutro, svako od vas dužan je dati sadaku na svoj zglob. Na svoj zglob, na svome tijelu, jeli? Svako subhanallah je sadaka, svako alhamdulillah je sadaka, svako la ilaha illallah je sadaka, svako Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra i zabranjivanje zla i sadaka. Umjesto svega toga dovoljno je klanjati dva rekata duha namaza. Znači taj namaz klanjamo isto kao jedan vid zahvali na zglobovima kojima, koje, nam je Allah Đelešanu podario. A i to je blagodat. Jer zato znaju samo oni ljudi koji ovaj, su slomili recimo određene dijelove svoga tijela ne daj Bože, kičmu, ruke, noge, ili koji ne mogu pomjerati nogu ili ruku u koljenima, u zglobovima. Oni znaju vrijednost ovaj, tih, te blagodati, ti zglobova koje nam je Allah Đelešanu dao, pa možemo svoj ruku savijeti onako kako želimo i možemo sa njom raditi ono za što imamo potrebu. Isto tako kaže poslanik alaihi salatu wasalam, uzvišen je Allah je rekao, o sine Ademu, nemoj da te prođu četiri rekiata na početku dana, pa će ti biti dovoljna zaštita do njegova kraja. Kažu islamski učenjaci da se ovdje misli ovaj, na duha namaz, dok neki kažu, kao što imaju temije, da se misli to na sabahske sunete i na farze. Ali većina islamskih učenjaka smatra da se misli na duha namaz. To su sve ovaj, ibadeti, to su djela za koja nam ne treba puno vremena, niti puno odricanja. Dovoljno je uzeti abdest i naći vremena 5-10 minuta i klanjati taj duha namaz koji je kako značajan Pored duha namaza imamo jeli, tehijetul mesčid, namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju, kao pozdrav džamiji. Imamo namaz E, nakon uzimanja abdesta, kad god uzmemo abdest iz različitih povoda možemo klanjati ovaj, dva rekeata, na file namaza i to je posebno vrijedan namaz. Nemamo vremena da govorimo o svim tim na filama, u njihovoj vrijednosti. Imamo e, na filu, imamo istiharu namaz koji isto na fila. Namaz koji klanjamo ako u životu hoćemo donijeti neku odluku, a ne znamo je li dobra, dobro za nas u tome ili nije. I onda klanjamo dva rekeata poslije toga proučimo dovu, stihare dovu i Allahu prepustimo svoj slučaj. Da nam On dadne ono što je dobro za nas. I to je ispravno razumijevanje stihare. Znači, klanjamo i Allahu prepustimo slučaj, jer tako je stoji u dobi, da tražimo od Allaha da nam On dadne hajr, to je da nam dadne to što želimo, ako je u tome hajr za naš dunjalog i za naš ahiret. Ako nije u tome hajr da nam to, jeli, ovaj, da nam to ne odredi da nas to iđe i da nam dadne ono što je bolje za nas. Isto imamo salatu teuba, namaz, prilikom pokajanja, dva rekiata namaza, prilikom pokajanja zbog jednog ili više griha. I to je namaz koji je na fila i lijepo je klanjati, mada se možemo pokajati i bez namaza, ali kažu i učenjaci ovaj, da je lijepo klanjati, i to se bliži u hadisu, jer vjerodostojno, da je lijepo klanjati dva rekiata i nakon toga se Allahu iskreno pokajati. Imamo i druge namaze koji se obavljaju u džematu, kao što je travija namaz i to je na fila. Imamo namaz prilikom e, pomračenja sunca i mjeseca i to je na fila namaz koji se obavlja jeli, u džematu. Imamo isto nama e, namaz za kišu koji nažalost novim prostorima ovaj, slabo poznat. A poslanik Ali Oselam je shabi su to stalno prakticirali namaz za kišu. Klanja se jeli, dva rekata ali nemamo, kažem, vremena niti priliku da pojedinačno govorimo o svakom ovom namazu. Ja hoću samo da nas na kraju podsjetim na ono što je najvažnije u svemu, jeli, ovome što smo večeras kazali, to je ona dva razloga zbog koji su propisani dobrovoljni namazi, a prvi je da njima nadopunimo naše nedostatke i propuste u farzovima i niko nema među nama jeli, da je obavio u svome životu, da će obaviti sve parzove bez jednog propusta. Zato je iz Allah svoje neizmjerne mudrosti propisao na fila namaz. Drugi razlog je da se Allahu Đelešanu duhovno približimo, da kroz na file, kroz ibadete odgojimo svoju dušu, da se nahranimo duhovnom hranom, koja nam je itekako potrebna u ovim jeli, vremenima gdje, kažem, dominira, dominira zlo, dominira pokvarenost ljudska. Zato nam je bitno to kao jedna snaga, jedna, štit koji treba da čuva naš iman. File su nam bitne. I na kraju prije nego jel, što proučim dovu za kraj, molim Allaha subhanahu wa ta'ala jeli, da ovi trenuci koje smo zajedno proveli da budu korist svima nama da ih upiše u stranice naših dobrih dijela još bi na kraju kazao, da ne zaboravim, vi znate i pratite vjerovatno da ovo što se dešava u islamskom, arapskom svijetu, posebno u Libiji gdje stradaju mnogi nevini muslimani koji se bore za svoju slobodu, nakon više decenijske tiranije diktatora, i ne trebamo i zaboraviti. Možete pratiti na ovim e, stranim televizijskim stanicama, jeli, Možete pratiti šta se dešava. Ne trebamo zaboraviti tu braću muslimanu u svojim dovama. Da im Allah Đelešanu jer olakša tu njihovu borbu jer zaista se bori za istinu i bori se za svoju slobodu. Jer desetljećima, kažem, bili su porobljavani, tlačeni dok je ta porodica jel, diktatorska sebi uzimala to silno bogatstvo jel, od nafte i drugih jel, izvora. Zato nemojte ih zaboraviti, makar dovama, jer i oni nas muslimani cijeloga svijeta, posebno arapskog, nisu zaboravljali kad smo mi bili ovdje na mukama, iskušenjima i tegobama, pomagali su nas neizmjerno i bili su nam sigurno nakon Allaha najveća podrška i pomoć u našoj borbi za, jeli, za svoju slobodu i za svoju vjeru. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم E, što se mene tiče, ja sam završio da vas Allah Đelšanu nagradi za vaše prisustvo i za vaše lijepo slušanje.